Tractatus tertius item alius in natale eustem quod siens nobis misericordia Dei donorum suorum dies renovare dignatur justa dilectissimi et rationabilis causa leitandi est si officii origo suscepti ad laudem sui referatur auctores. Hanc enim observantiam omnibus quidem sacerdotibus congruam sed mii maxime necessariam esse cognoscom quoniam respiciens ad exiguitatis mei tenuitatem et ad suscepti muneris magnitudinem etiam ego propheticum illudebio proclamare Domine, audivi auditum tuum et timui, consideravi opera tua et expavi. Quid enim tam solicitum, tam pavendum, quam labor fragili, sublimitas umili, dignitas non merenti. Et tamen non desperamus, neque deficimus, quia non de nobis, sed de illo presumimus, qui operatur in nobis. Unde, et Davidicum salmum dilectissimi, non ad nostram elationem, sed ad Christi Domini gloriam consona voce cantavimus. Ipse est enim, de quo profetice dictum est, tu es sacerdus in aeternum secundum ordinem Melchizedec, hoc est, non secundum ordinem Aaron, cuius sacerdotium per propaginem sui seminis curens temporales ministerii fuit et cum veteris testamenti lege cesavit sed secundum odiem Melchizedek in quo eterni pontificis forma precesit et dum quibus parentibus sit editus non refertur ille in eo intellegitur ostendi cuius generatio non potest enarari denique cum huius divini sacerdotii sacramentum etiam ad humanas pervenit functiones non per generationum tramitem curitur nec quod caro et sanguis creavit eligitur sed cessante privilegio patrum et familiarum ordine praeter miso eos rectores ecclesia archibit quos sanctus spiritus preparavit ut in populo adoptionis Dei, cuius universitas sacerdotales atque regales est, non prerogativa terrene originis obtineat unctionem, sed dignatio celestis gratiae gignat antistitem. Quam vis ergo nos, dilectissimi, ad explendam nostri officii servitutem et in firmi inveniamur et segnes dum si quid devote ac strenue agere cupimus ipsius conditiones nostrae fragilitate tardamur habentes tamen in propitiationem omnipotentis et perpetui sacerdotis qui similis nostri et qualis patri divinitatem usque ad humana submisit humanitatem usque ad divina provexit digne et pie de ipsius constitutione gaudemus quoniam etsi multis pastoribus curam suarum ovium delegabit ipse tamen dilecti gregis custodiam non reliquit de cuius principali aeternoque presidio etiam apostolice opus munimem accepimus quod utique ab opere suo non vacat et firmitas fundamenti cui totius ecclesiae superstruitur altitudo nulla incumbentis sibi templi mole lascescit soliditas enim ilius fidei quae in apostolorum principe est laudata perpetuat et sicut permanet quod in Christo Petrus credidit ita permanet quod in Petro Christus instituit hominem sicut evangelica lectione reseratum est, interrogasset dominus discipulos quem ipsum multis diversa opinantibus crederent, respondis setque beatus petus dicens tu es Christus filius Dei vivi, Dominus aet Beatus es Simon Bar-Iona, quia caro et sanguis non revelave tibi, sed pater meus qui in celis est, et ego dico tibi quia tuas Petrus, et super hang Petrum edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam, et non prevalebunt adversus eam, tibi davo claves regni celorum et quodcunque ligavere super terram erit ligatum et in celis et quodcunque solvere super terram erit solutum et in celis manet ergo dispositio veritatis et beatus Petrus, in accepta fortitudine perseverans su ecclesiae gubernacula non relinquit sic enim praeceteris ordinatus ut dum petra dicitur dum fundamentum pronunciatur dum regni celorum ianitur constituitur dum ligandorum solvendorumque arbiter mansura etiam in celis judiciorum suorum definitione prehicitur qualis ipsi cum Christo esset societas per ipsa appellationem eius mysteria nosceremus qui non plenius et potentius ea quae sibi comisa sunt peraget et omnes partes officiorum atque curarum in ipso et cum ipso quem est glorificatus ex sequitur si quid igitur a nobis recte agitur recteque decernitur recteque decernitur si quid a misericordia Dei quotidiane supplicationibus obtinetur, ilius est operum atque meritorum, cuius in sede sua vivit potestas excelit autoritas. Hoc enim obtinuit, directissimi, illa confessio, quae a Deo Patre apostolico inspirata cordi omnia humanarum opinionum incerta transcendet et firmitatem Petre quae nullis impulsionibus quateretur accepit in universa namque ecclesia tu es Christus filius Dei vivi quotidie Petrus dicet. Et omnes lingua, quae dominum confitetur, magisterio huius votis imbuitur, hec fides, diabolum vincit, et captivorum eus vincula dissolvet. Hec erutos mundo, insere celo, et porte inferi adversus eam prevalere non possunt. Tanta enim divinitus soliditate munita est, ut eam nec heretica umquam corrumpere pravitas, nec pagana potuerit superare perfidia his igitur modus delectissimi rationabili obsequio celebrator hodierna festivitas ut in persona humilitatis meae ille intelligatur ille honoretur in quo et omnium pastorum solicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat et cuius dignitas etiam in indigno herede non deficit undem venerabilium quoque fratrum et consacerdotum meorum desiderata mi et honoranda presentia hinc sacratior est atque devotior si pietatem huius officii quo ad esse dignati sunt ei principaliter deferunt quem non solum huius sedis praesulem sed et omnium episcoporum noverunt esse primatem cum ergo cohortationes nostras auribus vestrae sanctitatis adibemus ipsum vobis cuius vice fungimur loqui credite quia et ilius vos affectu monemus et non aliud vobis quam quod docuit predicamus obsequantes ut subcinti lumbos mentis vestre castam et sobriam vitam in Dei timore ducatis nec concupiscentias carnis mens principatus sui oblitam consensiat brevia et caduco sunt terrenarum gaudia voluptatum quae ad eternitatem vocatos a semitis vitae conantur avertere fidelis ergo et religiosus animus ea quae sunt celestia concupiscat Eh, divinarum promissionum avidus in amorem se incorruptibilis boni et in spem veri lucis atolat certi autem estote dilectissimi cor labo vester cor vicius resistitis carnalibus desiderius repugnatis placens in conspectu Dei est atque preciosus nec solum vobis sed etiam mi apud Dei misericordiam pro futurus quia de profectu dominici gregis gloriatur cura pastoris corona enim mea sic ut apostolos aet et gaudium vos estis si fides vestra quae ab initio evangelii in universo mundo predicata est in delectione et sanctitate permanzeret now licet onum ecclesiam quae in toto orbe terrarum est contis oporteat florere virtutibus vos tamen Precipue inter ceteros populos decet meritis pietatis excelere quos in ipsa apostolice Petre arce fundatos et Dominus Iesus Christus cum omnibus redemit et beatus apostolus Petrus pre omnibus erudivit per Christum Dominum nostrum